Сега би сакал да започнам со темата која што ја најавив. Каков треба да биде нашиот однос кон библиските пророќства? Мислам дека може би три самоти ќе трае, а може би и повеќе, ќе видиме. Би сакал да споменам два тазе примери што ги зборував неодамна, само затоа што се свежи, значи во поскор време беа изнесувани од ова место. Па на самиот почеток да отвориме во Откровението, <clears throat> првиот пример е Откровение 13 глава. А вториот пример ќе бидат повторно седумте труби, Но, <clears throat> нема да ги читаме сега сите труби поред, нема да кажуваме што значат, што не значат. Некоја сабота, дали идната, може би идната, ке ќе сакам да го за секоја труба посебно да кажам какво било историското толкување на трубите. И согласно тоа толкувањето на на адвентизмот уште од 19. век без да коментираме, значи, дали е тоа точно, погрешно и така натаму, само да го, да го изнесеме историско, какво било историското толкување на, на седомте троби во адвентизмот, иако тоа сте го читале, сте го слушале, може би во минатото, само ќе го повториме. Но не денес. Ако се секјавате за седомте труби, уште кога беше Вики од Пула, пред месец дена, самата посведочи, бидеќи тоа зборов за трубите, самата посведочи дека дури и некој хрватски проповедник од Америка дојден во Пула, категорично, категорично тврдал дека седомте труби мора да се толкуваат само историски, онака како што Адлетичката црква ги толкувала од секогаш. Значи, дека се однесуваат на време од првиот век, па во секоја наредна историска епоха, како и седомте цркви, како и седомте печати. Можеме да речеме малку или повеќе со сигурност дека во целата Адвентичка црква трубите се толкуваат според историското толкување, според пионерското толкување, може да речеме, иако некаде постојат разлики. Например, и самиот Максвел се разликува од, од историското толкување, и то и неговото е историско, ама во првата труба постојат разлики. Некои ја толкуваат првата труба дека се однесува на падот на Ерусалим, например, како Максвел. Но за тоа повеќе следна сабота. А други па се противат на тоа, велат, откровението е напишено после падот на Ерусалим како може да биде тоа пророќство, ако веќе се случил тој настан пред времето кога Јован го пишувал ова. Но како и да е, важно е, трубите се толкуваат според историското пионерското толкување, грубо речено. Од друга страна, Од друга страна, значи, еко постои вака голем консензус за толкувањето на трубите, како пример, не само на трубите. Од друга страна, другиот пример, кој што тази го споменувавме, Откровение 13 глава, на пример, тука денес имаме голема дисхармонија во толкувањето на пророќството за 666. Денешниот атеизам тука е најнесогласен денес. Денес тука се дозволува плурализам за нешто што е толку јасно, што не може да има бегање од вистината. Откровение 13 глава, 16 до 18 стих. И му се даде да вложи на вториот звер, да вложи дух во ликот на зверот, да, да прозборува тој и да направи да бидат убиени оние кои нема да се поклонат пред ликот на зверот, и ќе направи на сите мали и големи, богати и сиромаси, слободни и робови, да им се стави жик на десната рака или на челата нивни, та никој да не може ниту да купува, ниту да продава, освен оние што го имаат тој жик или името на зверот, или бројот на името негово. И сега следи 18 стих. Туку е, тука е мудроста, кој има ум, нека го пресмета бројот на зверот. Бидеќи е број на човек, и бројот му е 666. И сега, во времето на пионерите, пред 100 години, пред 5-60 години, адвентизмот имаше едно јасно толкување што значи бројот на зверот. Денес имате секакви. Зошто денес постои тој плурализам? Денес хац како да сака да рече било што е бројот на зверот, само не само не она што она што 17 стих кажува дека е број на името него. Кој, како и отпаднатиот протестантизам и денешната хац како да сака да каже било кој е зверот или антихристот, кој сака нека биде, само не зборате дека е папата. Значи, за нешто што е јасно, има плурализам. За нешто што е далеко од јасно, како например седумте труби, има догматизам. Трубите морат да се толкуваат вака и никако поинако. Но е дали е јасно што представува бројат на цверот? Откровение 15 глава, 2 стих. исто како во 17 глава, како да не е доволно, 13 глава, 17 стих се извинува, како да не е доволен 17 од стих од 13 глава, еве повторно, 15 глава, 2 стих, откровение. И видов нешто како стаклено море, измешано со оган. И оние што го победија дзверот и неговиот лик, и што друго победија? Неговиот жик и уште нешто. И бројот на неговото име. А што рече 13 глава 17 стих? Та никој да не може ни да купува, ниту да продава, освен оние што го имаат тој жик, или името на дзверот, или бројот на името него. Овие што во 15 глава 2 стих стоја на стаклено море, оние што го победија дзверот, неговиот лик, неговиот жик и бројот на неговото име стоја на тоа стаклено море и има харфи Божии, ја пеа песата на Мојсе и Божиот слуга и песата на јагнето и така натаму. Што представува бројот на дверот? Имаме два јасни библиски стиха, они што предходи на 18 стих од 13 глава. Кај што се вели, кој има ум, нека го пресмета бројот на зверот. И како да тоа не е доволно, 17 стих, имаме повторување на истата информација во 15 глава, 2 стих, дека бројот на зверот е број на неговото име. Каде треба да го бараме бројот? Треба да го бараме во името на зверот. Според тоа, што можам да заклучам за денешните адвентички теолози, кои што велат, например, како Игор Лоренцин од Хрватска, дека бројот на зверот представува символ на материјална или ајде да го кажам поинако, символ на материализам. Зато што Соломон во Стариот Завет увезол 666 таланти злато во Израел, кога бил во отпад, мега другото, кога служил и на други богови, за да им угоди на своите пагански конкубини, мега другото, увезувал и многу злато бил лаком за злато, за богатство. Што да речеме за едно друго толкување, кое што вели дека бројот 666 е символ на отпаднатото човештво, затоа што човекот е создаден во шестиот ден, значи бројот шест е символ на човек без Бога, бидеќи седмицата дури, седмиот ден е значи совршенство, значи комплетност, а шесто, шеската е символ на некомплетен човек или човек без Бога. И значи 666 е символ на безбожното човештво. Заклучок, што е антихристот или зверот? Безбожното човештво. Што да речеме за ваквите теолози денешни, кои што сакаат да избегаат од историското толкување на Адвентичката црква, кога е во прашање дзверот и бројот на дзверот. Можем да заклучам само тоа дека тие немаат ум, затоа што 18 стих вели кој има ум, нека го пресмета бројот на дзверот. Што е бројот на зверот? Каде треба да го бараме? Тоа е број на човек. Бројот му е 666, но каде треба да го бараме бројот? Треба да го бараме во името на зверот. На две места не се кажува бројот на зверот е бројот на името негово. Може ли нешто да биде појасно? Не треба да го барам во златото на цар Соломон. Не треба да го барам во битие прва глава, кој ден бил создаден човекот. Бројот на зверот треба да го барам таму каде што и адвентист, првите адвентисти и реформаторите пред нив го нашле во името на зверот. Откровението не може да биде по-откриено, не може да биде по-јасно по ова прашање, а денес колку сакате толкување, колку сакате. Денес, значи, може да се отстапи од историското толкување на адвентизмот денес, кога е во прашање дзверот, иеко пророќството за тоа е многу јасно. Иеко нема бегање од тоа. И нема оправдание за, за нови алтернативни толкувања. А кога има прашање нешто што е далеко од јасно, например, што значат седмите труби и секој од нив посебно, е тука догматизам. Тука не смеш да отстапиш од историското толкување. наопаку ситуација не можам да замислам. Оно што е јасно, например, дека клупите се црвени, на кои што седите. За нив може да постојат различни мислења. Да велите дека се зелени, кој сака да, да, вели, да рече дека се бели, дека се кафеави, може би, и така натаму. Зошто постои вакво разномислие кога, за нештата кои што се јасни. Се секајам на зборовите на еден Воопшто, ајде, пред да го кажам тој пример, воопшто, еве, кога, да не се работи само за пророкствата на откровението или на пророкот Данијал бидеќи тоа се специјални, така наречени символични пророќства, што се однесуваат за последното време. Па затоа се малку во завиена, односно символична форма. Воопшто за целата Библија, кога станува збор, како Божија реч. Еве, тоа беше еднаш кажено, скоро, мислам, мијатата самота, ако не се лажам, Борче, на проповед твоја. Како треба да ги толкуваме нејасните или помалку јасните текстови во Библијата. Како треба да ги толкуваме? Со помош на јасните. <laughs> Точно. На тоа што е јасно. Недвосмислено. Што не, не собира, нема простор за повеќе толкување. Тоа е јасно, така е. И нема бегање. Дали обратното е принцип? Да го земам тоа што не е јасно, или што е помалку јасно, и со негова помош да го толкувам тоа што е јасно. Тоа е доказ на будалаштина, на немање ум. Ако нешто што е толку јасно не го разбираш, значи немаш ум. А некеда е така, сите имаат ум туку повеќе е случај не сакаат да го разберат. Како што рече Господ, Јован, трета глава. Да отвориме таму, бидеќи овие негови зборови вреди да се прочитаат. Евангелие според Јован, трета глава, тука некаде, после златниот стих, 17, например, Зашто Бог не го испрати својот син во светот за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. 18. Кој верува во него, нема да биде суден. А кој не верува, тој е веќе осуден, затоа што не поверувал во името на единородниот син Божиј. 19 стих. А овој суд е затоа што? Зошто? Зошто луѓето ќе бидат судени? Затоа што светлината дојде на светот. Светлината значи нешто што е јасно. Нешто што се гледа. Но луѓето повеќе ја засакаат темнината, отолку светлината, зашто нивните дела беа зли. 20 стих. Зашто секој што прави зло, ја мрази светлината и не оди кон светлината, за да не бидат разоткриени неговите дела, бидејќи се лукави. Ова во сакрата да е малко да дадам бидеќи се лукави. Не знам како е во другите <clears throat> верзии. 21 стих, пред, значи, Исус да се сретне со Јовановите ученици. А оне што твори вистина, оди кон светлината за да се видат неговите дела, бидеќи се по Бога извршени. Целиот овој текст, уште пред златниот стих, представува дел од кој муабет, кој разговор со Никодима. Точно, значи, значи, сите овие зборови до 21 стих. Господ му ги кажува на Никодим. и на некој начин представува благ укор и за него самиот, затоа што сакал да го види Исуса. Сакал да се сретне со Исуса, ама во темница. Не јавно, не во белден. Првиот принцип, значи, И за жал толку не беше времето за вечер, ќе продолжиме следната сабота. Но првиот принцип што треба да го разбереме, каков треба да биде нашиот однос кон библиските пророќства, е оној принцип што важи за цела Библија, не само за пророќства, за било кој библиски текст, за било која тема од Библијата, за било која доктрина во Библијата. А тоа е нејасните или помалку јасните текстови ги толкуваме со јасните. Нема бегање од она што е јасно, нема бегање од она што е еднозначно, од она што е јасно откриено. Да се сака да се бега од тоа, значи да се мрази светлината. Како што Да рече, еве го тој пример што сакав да го споменам и со него ќе завршам. Современо, еден србин, мислам дека се викаше Велимир Коич, мислам дека беше научник, своевремено председател на на Српското сдружение на креационистите, така се Овој пример го научив од книгата на Милош Боданович зашто множство верски заедници и таму се споменува. Мислам дека таму се споменуваше или во едни трактати помалечки на времето што ги читав. Ја дал следнава изјава своје времено. На прашањето како настанал човекот има различни мислења. Меѓутоа на прашањето колку се два и два. 2 плюс 2, нема различни мисли. Сите луѓе на планетава, и црни, и бели, од оваа националност, од онаа националност. колко се 2 плюс 2? Да, значи, само, само, од четирите луѓе на земјата, само нихат не се слага, дека се четири, така? <laughs> Добро. Тоа конкретно изјавата на, на Коич беше... Значи, тој пример го зеде 2 плюс 2 сега, да не му ја менувам изјавата со нешто друго заради ниха. <laughs> Но на прашањето колку се 2 плюс 2, сите се согласни, нема различни поплувања, нема различни мислења, различни свагени и така нато Но, сега следува оно што тој го понуди како бомба. Речете им дома на вашите деца, дека ако 2 плюс 2 се 4, ако кажа дека 2 плюс 2 се 4, нема да добијат чоколадно. Ке <laughs> видите дека ќе се јават проблеми во сметањето. Така завршува некој цитат. Мислам дека пораката е повеќе од јасна. Нека му е фала и слава на Господа.